iar abono por trainoi, tramoi, autobusoi en Austrio. Ec de la unua de octobro eblas acceti je tre favora preso tiel nomatan climato bileton por tuta Austrio. Per gi eblos usi ciuin enlandain trainoin, tramoin, cai autobusoin, dum unu jaro ecte la dudexesa de octobro, quiu estas la nazia festotago. Tio ja estas bone electita tago, char tio signifos tre gioigan changion de niai voyage eblezoi en Austrio. Austrio ja estas belega lando, cun multai tre visitindai locoi cae regionoi, ciui estas atingeblai ene de quelcae horoi tio ebligas plei ofte unutagain excursoin, spontanain, laula veterai condicioi en la celata regiono. Tion avantagion povos el cerpe giui tiui homoi, kiui vivas proxime alla cefa fervoia linio, inter la limo al Svislando en la Occidento, gis la limo al Slovacio cae Hungario en Oriento cae mi, bon vivas pli mal pli en la meso, tutte proxime al stazidomo, el ciu mi povas forveturi, turi, ciu occidenten al Salzburg, Innsbruck, Brennero, ciu orienten al Vieno, cae multae aliae urboi en tiu regiono, ciu suden al Graz en Stirio, au al Filach cae Klagenfurt en Carintio tio tre favora situo, ebligos al mi, cae mia zino, fari unu tagain excursoin al plei multai regionoi de Austrio. Tio estas tre granda avantaggio, char ne necessos mendi cae pagi tranocton en hotelo, cae eblos decidi pri la realigo de la excurso ec last minute, laula veterai condicioi en la visitota loco. Precipe dum la vintra duon jaro, tiu eblezzo estas tre valora, char en la loco, kie mi loggias, dum la malvarmai sezonoi, ofte regas nebulo, dum en montarai regionoi regas plena sun brilo, kiu varmigas nenur la corpon, sed ancaula animon. Mi spertis tion jam dum novembro 2019, ciam mi havis tut monatan, tre favor presan train bileton por tuta Austrio. Tiam mi exemple ciu semaine veturis al Salzburg, cae tie promenis en plena sun brilo. Dum heime, dum la tuta tago regis nebulo. Tion mi nun de nove povos fari, cun la aldona eblezzo usi libere ciuin locain au en urbain autobussoin cae tramoin. Cae tion ne nur dum la plei grisa monato de la iaro, do dum novembro, sed dum la tuta iaro. Mi tiel povos exemple dum somero veturi per autobusso sur la plei altan monton de Austrio, Grosglockner. La climato bileto estas iniciato de la Verda Partio, quiu partoprenas en coalizio kun la Popol Partio en la Federazia Registaro en Austrio. La cefa celo de la iniciato estas la protectado de la climato per reductado de la automobila trafico favore alla publicae transport trimedoi trainoi, tramoi cae autobusoi ciui estas signife pli medicon venai ol automobiloi cun fuel bruligai motoroi. La cefa cel gruppo por la climato bileto do estas homoi ciui gis nun usas la automobilon por atingi sian laboreion. Tio compreneble necessigos la pluan plidensigon de la publica person transporto en Austrio che per tiu biletto eblos vetturi tra la tuta lando por giui gian belezzon, tio estas tre salutinda crom utilo por tiui, ciui hava suffice da libera tempo por voyagi, docefe por pensiuloi. Set multai pensiuloi ia posedas multe costan automobilon, cion ili volas usi por excursoi tiui homoi tial ne estas tiel entusiasmai, ciel mi, kiu posedas mal novan automobilon el la jaro du mil quin, kies vivo dauro, per mal plida uso, povos tiel ancora o pli longigi, je kelkai pluae jaroi. Ali flanke en Vieno, multai homoi ne plus posedas automobilon, char ili tie ne besonas gin do ecte la dudec de octobro, comencigios por multae homoi en Austrio, tre interesa iaro, cun multae travivagioi, cae, espereble, multae bonae spertoi.